Yobu eshura ya gabiri na munana Efeza egirambali bagishokora Ezabu eyo bajuguta egirambali eruga Ekyoma bakitiba omuyitaka No mulinga bagujuguta omumbale zaagwo Mbali omwiri maguli abantu baembao Kyonka bashoora bagoba araimuno basigambali abantu batura bagyara babaniyo batiba ebinebyo abatiba abo tibaijukwa bagenzi batera okunoku omwishwa mbali abantu batali bashamanga ensini yo erugwamu ebyakulya kyonkai omunda okuzimu eshushoti eyokibwe omuliro amabale gayo nigo garugwamu safiro kandi arugwayo orutumulira lwezaabu omwando ogwo tigumanywa mpungu na kagoma teka gubona ebikaka tibika guraga bamu nentale teka twarwaga mwando ogwo abantu basa enkangabuye basindura namabanga bata enyato omunyazi bulikabale akeiguzi tikabayingura alisho batanga emiga erekerere kimo kugera bazora nebisherekire kyonka obumanyi bulia isi amagezi galinkai obumanyi omuntu tabugira omunsi yabarora tibubamu obuzibabuti obumanyi timbugira nenyanjeti tingira bumanyi omuntu tiyakutao zaabu kubona kumanya nefeza tiyakupimwa amunzani kubugura tiwa kuburenga kugira iguzi nkezaabu ya ofiri toka burengire iguzi lya oniksi anga safiro ezabu nekyoho tibya kuigana bumanyi noro bakutao ebikozirwe ezabu toka buboine korali na kiristaro tibya kugambwa eguziryo bumanyi nilishaga topazi topazi eya Ethiopia tiya kubwerengao kandi tiwa kuburenga zaabu enchenkure isi obumanyi buruganka amagezi gaturanka omubarora bona taliwo amubona nebinyonyi tibibuta olisho okuzimu narufu nibigirabiti ichwe obumanyi tubuuliza busha ruwanga ogwo nashobokerwa okwo obumanyi bubonwa namba libuli na amanya akuba wenene ensi nagimanya yona nebikagirimu byona nabimanya oro yaire omuyaga obushobora akatao nobuhango bwenyanja nekirumo kyenjura nendabyo mbali ziraletwa Niroya boine obumanyi obwo akabugamba yabumanyuruza yabutao Yashuba yagambira omuntu ati Leba okutina omukama nibwo bumanyi kandi nokulekera okufakara nigo magezi